Pakinggan natin ang isang pangyayari sa kasaysayan ng simbahan. April 8, 1378 Muling nagsagawa ng conclave sa Vatican. Ito ang kauna-unahang conclave simula noong taong 1303, bunsod na rin ng ginawang pagpapatapon sa mga taga-Avignon. Kasabay nito, Inihalal ng College of Cardinals ang Arsobispo ng Bari na si Cardinal Bartolomeo Prignano bilang pinuno ng simbahang Katolika. Siya ay tinawag na Pope Urban VI at nagsilbing pang dalawang daan at ikalawang Santo Papa. Inyong napakinggan ang isang pangyayari sa kasaysayan ng simbahan. Muling abangan dito sa Radio Veritas 846, ang radio. Totoo.